Ćwiczenia. Usłyszysz fragmenty wcześniej prezentowanych dialogów, udziel prawdziwej dla siebie odpowiedzi. Po sygnale usłyszysz przykłady poprawnych odpowiedzi. Kannst du mir deine Telefonnummer geben? Meine Telefonnummer ist 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2. Wie ist deine Handynummer? Meine Handynummer ist 098 9561. Kannst du mir deine Adresse geben? Meine Adresse ist Topolova Straße 5. Buchstabiere das bitte. T O P O L O W A Przetłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki. Zgubiłem twój numer telefonu domowego. Ich habe deine Telefonnummer verloren. Czy możesz mi podać jeszcze raz swój numer telefonu? Kannst du mir deine Telefonnummer bitte noch einmal geben? Jasne. Mój numer komórki to 0 123 456 789. A ty daj mi swój. Ja, natürlich. Meine Handynummer ist 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Und gib mir deine Handynummer. Och, Markus, jaki jest twój adres? O oh, Markus, und wie ist deine Adresse? Markus, ja też mogę ci podać swój adres? Markus, ich kann dir auch meine Adresse geben. Mój adres to ulica Topolowa 10, Warszawa. Meine Adresse ist Topolowa Straße 10, Warschau. Jak to się pisze? Wie schreibt man das?